mu kirundi ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na ariko w'imana akaba n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umuntu umwe yarayapfuye yarashwe muri komine ndava y'intara ya mwaro musitaneri avuga ko bene kumurasa batamenyekanye kandi ko uwo muntu yahitanywe n'amasasu abo bantu bariko barahunga abanyagihugu mu ntara ya rumonge ngo bariko baragerageza kuba barakora udukorwa tuba yabaye mu gufasha kwibarabara rihuza intara ya rumonge na bururi ryoba rirarengana bikavugwa na musitanteri wa rumonge nako buramatari w'intara ya rumonge avuga ko ari intererano biyemeje mu kurindira kw'inzego zindi zigira ico zifashije mu cy'ibitoke abanyagihugu barenga ijana nibo bazibiye ibarabara rigana ahari ishyirahamwe tanganyika mayiningi ricukura ubutare ku mitumba itatu ya zone butahana muri komine mabayi bavuga ko karakajyaho kugaragaza akababaro bafise kuko bamaze imyaka itatu batararonswa imizibukiro mu mvugo iremesha yo kuri uwa gatatu naho umuhinga hatuyagira ingene imico n'imigenzo y'abarundi byari bifise akamaro mu gutora umuti mu gutorera na k'umuti amajyamba bibugwanko canke amatati atandukanye isanganiro inama isumba ingimba ndasuye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu bijyanye n'umutekano muntu umwe wo ku musozi gatsinga muri komine ndava y'intara ya mwaro yari afu yarashwe muri iri joro rya keye n'akagwi k'abantu bataramenyekana musitanteri wa komine ndava Louise ko avuga ko umuntu yahitanywe n'amasasu y'ako kagwi kariko karahunga inyuma yaho karasiye mu bibanza bitandukanye ku mugwa mukuru w'iyo komine asaba abanyagihugu b'iyo komine gukomeza gukorana mu nyabune mu amahoro n'umutekano n'inkuru tubaza Laurent Ndikuriyo nk'uko amakuru duhabwa na Musane yo komine Ndava Aloyiz Ndenzako abivuga ngo hari hafi igihe cy'isaha zine n'igice muri joro ry'uwa kabiri shira uwa gatatu aho akagwi k'abagizi ba nabi batatu bitwaje inkoho Kalashnikov na grenade katangura kurasa ku biro vya komisariya y'igipolisi caho ifota ni ku mugwa mukuru wa komine Ndava ku nywero bwaho ahitwa bar ku gasederi no ku musigiti waho Musane yo komine komine ndava amenyesha ko igipolisi cya komisariya muri iyo komine ndava hamwe n'igikorera muri komisariya y'intara ya Mwaro bahashitse hakiri kare babuza ako kagwi kugira ibyo bonona amenyesha ko mu guhunga berekeza ibuzira canda ako kagwi kahise karasa kuri yo azwi ku izina rya Rutozi aba ku mutumba wa Gatsinga agacimbiri muramba uyu arongoye intwaro muri komine ndava avuga ko ako kagwi ataco kashoboye kwiba amatohoza ngo yatanguye amenyesha ko atekanya kugirisha ku mutaga w'uyu wa gatatu inama y'umutekano kugira ahumurize imiryango uyarongoye komine ndava arasaba abarongoye kubandanya gukorana kw'abagize komite z'umutekano zihurikiyemo bose mu byitwa inyabune aranasaba kandi abarongoye gutanga hakiri kare inkuru ku babijejwe kuri ico cose babonye giteye amakenga imwaro rohandi kuri yo radio isanganiro urakoze ruhande kuri iyo mu gipolisi nabo nyine bamenyesha yuko byakozwe n'akagwi k'abasuma batatu bitwaje inkoho bakamenyesha nabo nyine ko amatohoza abandanya Ugwego ruvugira abagwaye isemabu rumenyesha ko rufise amakenga kwiduzwa ry'igiciro ku gakarata ko kuhivuriza ko bita kamu kagiye kuva ku mafaranga ibihumbi bitatu kahora ko Sylvain bakiza avugira urwo rwego akabona ko ibyo bizotuma abanyagihugu batoroherwa mu kwivuza mu gihe basanzwe babayeho mu mikoro make ubwo rwego rusaba leta kuraba iyindi nzira yorondereramo amafaranga ikeneye batadugije igiciro cy'ako gakarata muri semabu twakiranye umubabaro inkuru ivuga ko agakarata kavuza kaya bavuga ngo nakata kabarimye kagiye kuva ku mafaranga ibihumbi bitatu kaja ku mafaranga mirongo na bitanu n'ibihumbi ijana twakiranye ngingo umubabaro cyane kuko e, ni ngingo tubona kwiye gukandamiza abora bakoresha agakarata aho amakenga dufise kandi tuvuga ko afise ishingiro ni uko ugerageje kuraba najye amafaranga ibihumbi bitatu yari ngorane kugira abantu bayaronke si bose bayaronka rero tukaba twibaza ibibazo duti ati mbega uwahora abura amafaranga ibihumbi bitatu yo kugura ka gakarata azoronka amafaranga ibihumbi mirongo ine bitanu cyangwa ibihumbi ijana ayandi makenga ya kabiri duca tubwira ni ukuntu leta izotandukanya umuntu afise ubushobozi bwo kuronka amafaranga ibihumbi mirongo na bitanu n'ubu uzoronka ibihumbi ijana rero tukaba tubona ko bizogira ingaruka mbi ku magara y'abantu na cyane cyane ku bahora bakoresha abakarata abakarata kabafasha aho leta yabarihira mirongo umunani ku ijana nabo bakarihira mirongo ibiri ku ijana rero tubona ko abahora bakoresha bazoca bapunguka gutyo ugaca bagira ingorane ku magara yabo ico dusaba leta ni uko yoba irabangira kuri iyo ngingo ikaronderera ahandi yoduza amafaranga yo gukoresha mu kigega ikarondera mu kindi gisata ariko itaravye gisata c'amagara y'abantu hambye dusaba abora bashaka karata nuko bobangira bakarindira bihanganye eh, kumbure bitwo turavuga basanzwe batishoboye ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu kwa fise uburyo bayabaye abari mu mugo w'abatunzi nabo bafise ubutunzi bw'isununuye batanga ibihumbi ijana nk'uko byashyikirijwe igihe hariko harigwa imvune imvano ku bijyanye n'integuro y'itegeko y'amafaranga azokoreshwa na leta bamenyesheje ko bafise amakenga kuko nti ibibazo byo mu nani by'igice cya gatatu kirangiza umwaka w'ishure cyatowe ibyigwa ariho bigitangura ku bijyanye n'uko icyo kibazo gishobora kwibwa nk'uko byabaye mu gice cya kabiri André Nduwimana hasanzwe n'umwigisha wa kaminuza arahumuriza abafise ayo makenga akaba yakowe ku telefone na Evariste Nzikobanya nagomba kuvuga yuko ikibazo ntigitangwa kubera umwarimu yashikanya aha cyangwa yashikanya ahandi nk'ubu turi ko turasozera umwaka ni ukuvuga yuko ibyigwa byose nk'uko byategekanijwe bibwirizwa kuba byaheze bibwirizwa kuba byaheze mu burundi bwose ni ukuvuga rero yuko icyo kibazo kugitora bazogitora ku nteguro y'ibyigwa hose si ukubera yuko kuri iri shuri umwarimu yoba yaravunitse cyangwa yarabyaye cyangwa yaragize iki ibibazo byoca bihagarara oya turaba ubumenyi muri rusange mbega noneho nk'ubu umwarimu yogwara ntiyigishe igice cya gatatu yotanga amanota akuye hehe mbe tesite yoyo niyashika kuko abayoboye indero mu ntara nibo babitunganya bakabitunganya bari kumwe n'amadese mu ntara ya meri byarabonetse yuko hariho ibitagenze neza mu gice kigira kabiri nicyo gituma umuyobozi w'indero mu ntara yatumenyesheje neza yuko ibi byagoranye babimenye kandi biteguye bikwiye kugira ngo ubwo busuma bwabonetse ntibusubire sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu hano makuru twabateguriye arabandanya kubona hari ibice by'amabarabara y'igihugu inomero zitatu n'inomero cumi na zitandatu z'igisagara cya bujumbura intara ya rumonge n'intara ya bururi adahita neza ngo biratuma uburyo bwahora bwegeranywa n'amakomine bugabanuka buramatari w'intara ya rumonge abivuga amenyesha ko hari abadandaza bari kubikika no mukiza mu kuduza ibiciro ku kibazo cy'ibarabara rihuza imigwa mikuru y'intara ya Bururi na Rumonge ririko riranyika ku mutumba wa Murambi Consolation Nitunga amenyesha ko hari ibikorwa vya mbere abanyagihugu bariko barakora mu kurindira kw'inzego zindi zigira ico zikoze yakwe ku telefone na Mihaye Kanyange hariho mu ntara yacu ikagurika ry'amabarabara ihuza n'izindi ntara rero twari tugiye muri zone ya buruhukiro Eh, aho hariho ibarabara kubera umugaga watse eh, utuma ibarabara rimera nabi hanyuma riramera nk'iribomoka umugabo twarishikiye kugira ngo turabe icyoba kirakorwa kugira ngo eh, ibarabara ribandanye rikora rero icyo nagomba kubamenyesha ni uko abenegihugu twaraberetse ibyo bagomba gukora kugira ngo imiduga minini minini ishobore kurengana na mito mito hanyuma mu kurindira umwanya wo kujya kuraba ikigo cy'amabarabara ariko twaramaze kubibabwira kugira ngo hagire icokorwa cyihuta kugira ngo ibarabara ribandanye kumukara kandi eh, natwe ariho turi nibaza yuko abenegihugu bakoresha iryo barabara rya rumonge bururi eh, nta kibazo ubu barashobora kugenda kandi turabona neza yuko hamwe bisa n'uguhabwira ikibanza eh, nta kibazo cyohava cyaduka mu miti igiye none ibyo bikorwa byonyine imbere y'uko mushikira ubuyobozi bw'amabarabara ibyo bikorwa by'abenegihugu byonyine murabona ko bikwiye kubera ko ari ahantu bategereza kuzuriza ivu cyane byamanutse turabona neza neza yuko hamwe ibyo bivu bikora nk'uko twabibabwiye eh, ibarabara ryorengana ata kibazo ariko ibyo ntibibuza ko ibikorwa byihuta eh, bitegereza gukorwa kugira ngo bishobore kurengana neza nk'uko eh, twabyifuza nta makenga mufise ku iduzwa ry'ibiciro bivanye n'ayo mabarabara adahita neza nibyo hariho oh, ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe aho tubona nk'inzoga mbere n'ibindi usanga babitura hajya ryacikiye hanyuma bagasubira kubishyira mu yindi miduga eh, kubera ko ibyo byose bikorwa ku mahera turabona ko hariho eh, iduzwa ry'ibiciro rica rifatana n'uko kuntu iyi modoka yabikuye ubujumbura peyo ica bifana mu ntara ya rumonge ibyo rero tubandanya duhimiriza abadandaza kugira ngo ntibikike mu kiza kuko nk'abo ibiyeri eh, turabwiye yuko n'imiburiburi batorenza ijana rimwe ku ikaziya kugira ngo abaryo bashyira ko hanyuma bishobore kubasahiriza muri iyo mahera batanze kugira ngo bashobore gupakira no kurubuza kubona ibintu bimeze gutyo byara ry'igihugu rya gatatu canke iry'icumi na gatandatu mbega ntibikora ku butunzi amakomine canke n'intara byahora byinjiza kubona uh, ibarabara ridahita neza uh, eh, birafite ingaruka mbi kuvyerekeye eh, ubutunzi uh, bw'amakomine amatagisi ku makomine kuko biye kuraba urabona ko abantu biyunguruza imiduga yahora igenda gatanga amatagisi amatagisi bidanda ibidandaza byahora bihaca muri byo barabara bigasiga amatagisi byinshi bica mu yandi mabarabara biraca ubururi kugira ngo bishobore gusiga usanga rero nk'amakomine amwe amwe nka muhuta na bugarama aya matagisi eh, ategereza kugabanuka kandi birumvikana ariko tubandanya duhimiriza abajeje gutoza amatagisi kugira ngo ayinjira yinjire kandi igende neza eh, nibaza yuko ivyo twobibona mu minsi igiye kuza tugiye kuraba uko amafaranga abandanye yinjira mu gika c'amakomine konsorateri n'itunga niburamatari w'intara ya rumonge nayo nayo babwiye mu ntango z'ano makuru ko abanyagihugu barenga ijana haribo bazibi bibarabara rigana hari ishyirahamwe tanganyika mayiningi ricukura ubutare ku mitumba itatu ya zone butahana ni muri komine mabayi y'intara ya cibitoke bavuga ko kwari ukugaragaza akababaro bafise kuko bamaze imyaka itatu bataronswe imizibukiro abanyagihugu bazindutse bashira amabuye aho iryo shirahamwe ryategerezwa gukora musitanteri wa komine mabayi akamenyesha ko ico kibazo akizi kandi ko kigiye gutorerwa umuti imicibiri y'abahunguka burindwi umwe umwe ugizwe n'abagera ku majana indwi nicyo gitigiri cy'abarundi bagiye kujya barahunguka ku bushake barahungurwa nako ku bushake bavuye mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania biri mu cegeranyo c'umugwi w'inyabutatu ugizwe n'u Burundi Tanzania nishira hamwe igita y'impunzi kwisi HCR mu nama yo kurabira hamwe ubuhinga nyabwo bwo guhungura impunzi ku bushake Abdul Karim aserukira HCR mu Burundi amenyesha ko iryo rizokwama rifata mu mugongo abahunguka ku bushake bwabo nawe mushyikiranganji w'intwaro yo hagati wa tanzania abona ko impunzi bidakwiye kuba ingorane y'amaho mu gihe mugenzi we w’u Burundi ashikiriza ko leta y'u Burundi izokwama ishigikira abahungutse aho bazoba bari hose n'inkuru tubaza Omer Nduwayo mu buhinga bw'ibyuma banyeretse yuko iyo nkuru itaraboneka umwanya udukundiye turaza kuyigarukako isanga mu mvugo iremesha yo kuri uyu wa gatatu tubabwira ingena imico n'imigenzo by'abarundi ngo byari bifise uko bitorera umuti amajambo abibugwa cyangwa amatati ayo ari yo yose yaba yabaye hagati y'abantu bari mu miryango itandukanye muri iyo mvugo y'uno munsi Aloise batungwa nayo yanonoso ibijyanye na kahise akaba n'umucukuzi arasigura ko igituma ayo majambo yagumye ahanahanwa canke haragumye amatati naho byagwanijwe ari uko imico n'imigenzo by'abarundi byabangamiwe mu gufata imiryango igasubirizwa n'amoko obeniyo nkuru Burundi bw'aho hambere bwari bwubakiye ku mico n'imigenzo ishingiye ku miryango hari hariho uburyo bukurikizwa mu gutatura amatati yadutse hagati y'abagize imiryango iyi n'iriya ku bwa Louise batungwa nayo mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo ibiri na gatanu niyo haba impinduka ikomeye maze imiryango isubirizwa n'amoko kuva iki gihe uwo yanonosoye kahise asigura ko ya mico n'imigenzo yageramiwe maze haza guhayagizwa ibintu bitesha agaciro rero iyo iyo miryango iriho iba imico n'imigenzo yabo ni nacyo gituma iyo bacanyemwo bavuga bati ibi bintu umuntu yagize yarenze akarimbi k'abahanzi arakarusha gutanga bagaheza bakamukosora aho rero ibintu baba umuti imisi yose muri iki gihe rero kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe na gatanu imico n'imigenzo y'abarundi yarageramiwe igeramiga ubwa mbere mu kubanza gusa n'abafuta imiryango bayisubiriza n'ubwoko ubwoko bwubakiye ko twebwe turi beza bajya abandi nabo n'abakozi bacu muri iki gihe uwo mucukuzi hasigura ko abashigwa imbere ari abakoze amabi kurusha kuvuga abitandukanije n'ikibi n'ubunyene aloyizi batungwa nayo ubwo bwicanyi bumaze kuza abarundi byarabagoye ingene bawuhagarika kubera iki ka karanga k'imiryango byari bigikoreshwa turacyafise ikibazo cyo kuza turatorera umuti injyane dufise bumwe mu buryo bwo kurwanya amajambo ab'urwanko uranonosoye akahise havuga ko hakwiriye kuvugwa cyane cyane abakoze ineza akaba aribo bashyirwa imbere niturondere abo bantu bakoze ineza kuko ineza batangiye kuyikora mu majambo. bumvise umuntu ariko aratuka uwundi bumvise umuntu ariko aracyoza uwundi bakamubwira ati yamara ujya n'umuntu naho uba umurondere nabi ni umuntu nkawe tumaze kubarondera tuzomenya mbega mu kurwanya iyo nabi bavuga ngo iki ni ukuvuga ko turi turarondera ibigwanisho byo kurwanya ya majambo acyoza ya majambo asuzugura abandi bantu uwanonoseye akahise avuga ko hakwiye kuvugwa cyane cyane abakoze neza ubundi buryo avuga mu gutorera umuti ku majambo nk'ayo ngo ni umuntu yokwigwa ukwiwe kuko uwo nyine hari ubwo abagize urwego runaka urakoze obe mbere y'uko dusezerana tugaruke kuri ya nkuru ijyanye n'itahukanwa ry'impunzi z'abarundi aho imico ibiri y'abahunguka burindwi umwe umwe ugizwe n'abagera ku majana indwi arico gitigiri c'abarundi bagiye kuja barahungurwa ku bushake bwabo bavuye mu makambi y'impunzi mu gihugu ca Tanzania bikaba biri mu cegeranyo c'umugu w'inyabutatu ugizwe n'u Burundi Tanzania n'ishirahamwe gita impunzi kw'isi HCR mu nama yo kurabira hamwe ubuhinga nyabwo bwo guhungura impunzi ku bushake bwabo Abdul Karim aserukira HCR mu Burundi amenyesha ko iryo shirahamwe rizokwama rifata mu mugongo abahunguka ku bushake bwabo n'inkuru tubaza Omer Duwa бываю. muri iyo nama Abdul Karimu aserukira ishyirahamwe ryita y'impunzi ku isi HCR abona ko guhungura impunzi ari intambwe ya mbere mu gutora inyishu zibereye ku bibazo bishikira impunzi ko bwiwe iyo nama y'inyabutatu ihuza Burundi Tanzania n'ishyirahamwe gita y'impunzi HCR na kajyo keza ko kurabira hamwe ibimaze gukogwa ibiriko birakogwa nuko vyobandanya bikogwa George Simbachawe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania we abona ko iyo nama kabaya kajyo keza neza ko gushyira ingufu hamwe mu kumvisha impunzi ko bikwiye ko zihunguka yemeza ko leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira abahungutse nayo ngo kuba impunzi ntibikwiye gufatwa nk'ingorane y'amaho kubwiwe ngo umuntu ahunga kubera imvo kanaka ariko iyo iyo mvi havuye nta kamaro ko kuguma mu buhungiro ibishigikirwa na mugenzi we w'uburundi amenyesha ko mu korohereza abahungutse ibigo bashikiramwo bizosubirwamo neza maze burindwi hakakirwa abagera ku gihumbi n'amajana ane baje mu mico ibiri gervain dirakobuca umushikiranganji mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu burundi avuga ko ari igikorwa ca leta gufasha no kwitaho abahungutse nubwo biruko ngo intambamye ntizibuze umugwi w'inyabutatu ujejwe gutegura ubuhinga bwo guhungura izo mpunzi uhera ku kibazo ca covid imishinge cumi n'icyenda aho aho ibigo byakira impunzi cyangwa aho zishikira bitikwije mu bikorwa byo gupima uwo mugera mu zindi ntambamyi ishyirahamwe hashiseri rizana ikibazo cy'abana bahunze batagira kirera iryo shira rihagarara ku karusho karengeje k'umwana bita intérêt supérieur de l'enfant bimenyimana Nestor arongoye igisata cyo guhungura impunzi ari nawe yasomye icegeranyo c'uwo mugwi agaruka no ku ntamba myiza amabarabara atameze neza mu Burundi agatinya ko ubutunzi impunzi zihungukanye bushobora kononekara kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hamaze guhunguka abagera ku bihumbi ibiri mu gihe igihugu cya Tanzania ubu kibarizwamo impunzi z'abarundi zabaye ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi urakoze nduwayo ni iyo nkuru icisozera amakuru twa twabateguriye kuri uno mutaga ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira Eric Uwimana niwe yafashije mu buhinga bw'ibyuma yakenuye